Тепер вона вже з неприхованим презирством дивилася на свого партнера. Він не міг не зрозуміти того. Він теж подивився на неї з викликом, але не витримав її погляду, погасив виклик. Був спантеличений. Запросивши її до танцю, збирався натякнути. Мовляв, йому дещо відомо. Хотів налякати, збити через неї з оборони Сергія адже йшлося до останнього шквалу, а тепер не відважувався. Йому здалося, що вони мають когось за спиною, якусь міцну оборону. Хотів знати яку. Розмовою говорили про інститут, ювілей, поглядом пропонував кілька позицій, готовність перейти на інший тон ледь поміняти цей, підохочував сам. У якому плані з тобою говорити вибирай, хочеш щиро, хочеш запекло. І вона вирішила спробувати розкрити його, вдати відвертість, розчулити, зіграти, майстерно, тонко. Почувала, що зумієте. Та враз їй стало щось під серцем як гострий ніж, один порух, одна мить і ввіткнеться в серце. Ох, як же все це гидко. Не прощу я собі, не прощу, це я в цьому виною. Ти, Василю, так мене завжди любив, так од усього оберігав, і я любила тебе саме за це. Може, я й не винувата, бо не розгадала саму себе. Насправді я корислива, чварлива, погана жінка, я замучила своєю любов'ю, своїми істериками Сергія. Я привела його до краху, а попереду, попереду ще гірше. І тому все це треба закінчувати негайно в цю мить. Вона рішуче зупинилася і скинула з плеча вечіркову руку. Той лишився розгублений посеред залу. Підійшла до Ірші і сіла поруч. Сергій, здивований, трохи злякано подивився на неї. Ніхто не звертав на них уваги. Праворуч місця були порожні, ліворуч точилася голосна, підігріта горілкою дискусія. Сергію, поїхали сказала Ірина. В її очах жахтіла рішучість. Куди? здивувався він. Геть. Назовсім. Ну, Нам тут залишатися не можна. По-перше, це нечесно. Ти що? Не розумію. Це якесь якесь марення? Нехай. Але я більше не можу, не можу, ти розумієш? Треба ж колись зважитись, треба починати то краще отако з одрубу, та й це буде легше. Сергієве обличчя поблідло, а тонкі губи склалися в тверду складку, таку тверду, що туди не протиснулося б і леза ножа. Його обличчя, таке рідне, дороге обличчя, здавалося їй чужим. Воно і справді було чуже. Візьми себе в руки, процідив крізь зуби. І знай, тепер я дійду до кінця. Вона зрозуміла, що він хотів цим сказати. Їй хотілося крикнути, що це тепер не твоє, що ти на нього не маєш права, що все треба завойовувати самому. Але чомусь боялася боялася цього кридяного обличчя, цих холодних гострих очей, цього незнайомого голосу. І навіть ота ледь помітна рожевувата плямка на носі не робила Сергія близьким. За мене факти. Ми вийдемо з перемогою чисті, і тоді не вийдемо. Стиснула вона на столі руки. Це нескінченне навіть якщо тепер усе закінчиться гаразд. Це довга виснажлива війна. Ну і що ж?